Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Ve selasetun <clears throat> üç babta lima zâde 'ala rubâ'iyyil mücerredi rubâ'iyyi mücerrede ziyade olan bablardır. Ve huve ala nev'ayni o da iki kısımdır. Yani öncekiyle bunun arasındaki fark ne olmuş oldu şimdi? Şu olmuş oldu. Bundaki ziyadeyi biz kasten yapmışız. Yani özellikle mana bu baptan sonra zikredeceğimiz bablar özellikle dahrece babından daha farklı manalar elde edebilmek için dahrece'ye bazı ekler yapmışız. Tamam? Dahrece babından daha fazla mana elde edebilmek için dahrecen'in üzerine ekler yapmışız veya fealelerin üzerine ekler yapmışız. Ama mülhakta ise böyle değildi. Mülhakın manayla bir alakası yok değil mi? Sadece lafzı lafza benzetebilmek için e, sülasi mücerrede yapmış olduğumuz eklemeye ne diyoruz? Mülhak diyoruz. Mülhak bir rubai diyoruz. Ama eğer rubaiyi ele alıp onda farklı manalar elde etmek istersek o zaman ne yapıyoruz? O zaman ee, şey ekliyoruz. Aynen sülasi mezitte olduğu gibi bir takım harfler ekleyip yeni bir siga inşa ediyoruz. النوع الأول birinci nev ve huve o ma zide fihi harfun vahidun ala rubai. Rubaiye bir harfin ziyade olmuş olduğu fiillerdir. Ve huve babun vahidun. O da tek bir baptır. Veznuhu vezni tefa'lele, yetefa'lelu tefa'lulen tefa'lele yetefa'lelu tefa'lulen. Mevzunuhu onun mevzunu tedahrace yetedahracu tedahrucen. Tedahrace yetedahracu tedahrucen. Bu babın alameti ne? En yekune madihi onun mazisinin olmasıdır. Ala hamseti ahrufin. Beş harf üzere olmasıdır. Bi ziyadeti ta'i fi evvelihi başında bir ta'nın ziyadesiyle ve binauhu onun binası Niye başına bir daha getirmişiz? Yani durduk yere dahraceye ek yapmamışız herhalde. Dahraceye ek yapmamızın sebebi lil mutavaati. Onun binası ifade ettiği anlam mutavaat içindir. Tamam? Şimdi biz dahracede ne görmüştük? En başa dönün. En başa dönün. Rubai ilk okuduğumuz kısma gelin. Dahracenin binası için demiştik ki لِلْتَعْدِيَةِ غَالِبًا وَقَدْ يَكُونُ لَازِمًا لِلْتَعْدِيَةِ غَالِبًا وَقَدْ يَكُونُ لَازِمًا Dedi ki dahrecenin başında dahrece için لِلْتَعْدِيَةِ غَالِبًا وَقَدْ يَكُونُ لَازِمًا dedik. Şimdi biz bunu istemiyoruz. Yani istiyoruz ki dahreceden daha farklı bir mana da elde edelim. Ne yapmamız lazım o zaman? Fazla mana istiyorsak fazla harf eklememiz veyahut da harf çıkarmamız lazım. Doğru mu? Ne yapmış Araplar? Dahrece'nin başına T'yi eklemişler. Bununla ne elde etmişler? Mutaaddiliğinin yanında bazen lazimi manasına gelmesinin yanında bununla beraber bir de mutavaat manası elde etmişler. Tamam? Nahu dahrajtul hacera fetedahraca zalikel haceru. Ben taşı yuvarladım ve bu taş da bu şekilde <clears throat> yuvarlandı diyor. Şimdi normalde biz e, mutavatı görmüştük değil mi? Mutavat neydi? Müteaddi olan fiilin bir şeye taalluk etmesiyle onun eserinin hasıl olması demekti. Yani ben taşı yuvarlamaya kalktığımda taşı ne için yuvarlarım? Yuvarlama fiili benden sadır olduğunda gayem taş yuvarlansındır. Ama yuvarlaya da bilirim, yuvarlayamaya da bilirim. Yani taş daha kuvvetli olur veya önünde bir engel olur yuvarlanmaz da yani benim kendisine niyet etmiş olduğum fiilin eseri meydana gelebilir, gelmeyebilir. Meydana geldiğini gösterebilmem için ne yapıyorum? Aynı fiili yani o yuvarlama fiili veya yaptığım fiilin kalıbını değiştiriyorum. Onu mutavaat babına sokuyorum. Mutavaat babına soktuktan sonra da ondan aynı manayı elde ediyorum. O zaman dahraca diyelim ki taşı yuvarladım. Buna hangi bab mutavaat eder? Araplarda buna tedahraca muta, mutavat ediyor. Bir tane te ekliyorum. Eklemiş olduğum te ile beraber diyorum ki dahraçtul hacara fetedahraç. Ben taşı yuvarladım. Taş da yuvarlandı. Sanki benim fiilime mutavat etti, itaat etti gibi bir anlam çıkıyor. Tamam النوع الثاني ikinci nev وهو ما زيد فيه حرفان على الرباعي Rubaiye, rubai mücerrede iki harfin ziyade olmuş olduğu bablardır. Ve huve babani. O da iki tane babdır. Rubaiye iki harfin ziyade olmuş olduğu iki tane bab var. Bir, el babul evvelu, birinci bab. İf'an lele, yef'an lilu, if'in lalen. Bunun mevzunu, bunun ölçüsü ihranceme. Yahrancimu ihrincamen. Ve alametuhu bu babın alameti nedir? En yekune madihi ala sitteti ahrufin. Mazisi altı harfli olmalıdır. Olmasıdır. Nasıl altı harfli olacak? Aslı dört harfliydi çünkü bunun. Biziyadetil hemzeti fi evvelihi onun başına bir tane hemze ziyade ederiz ve nuni ve nun beynel ayni birinci lamul fiilin arasına bir tane nun ziyade ederiz. Mesela if'alele nasıl nedir? Fe'alele. Dahraca fe'alele. Başına bir tane hemze koymuşuz. Aynul fiil ile birinci lamul fiil olan birinci lam. Fe'alelenin birinci lamının arasına bir tane nun koymuşuz. Ne olmuş? İf'annel olmuş. Hakeza ihrancemen nasıl nedir? Harcemedir. İhrancemenin aslı harcemedir. Başına bir tane hemze koymuşuz. Aynul feil olan ra ile birinci lamul feil olan nunun arasına bir tane ne koymuş? E, Cimin arasına bir tane nun koymuşuz. İhranceme olmuş. Peki bunu niye yapmışız? Yani ne elde etmek istiyoruz bununla? Ve binauhu onun binası lil mutavaati eyden. Yine aynı şekilde mutavaat içindir. Nahvu örnek harcemtul ibile فَحْرَنْجَمَ ذَٰلِكَ الْاِبِلُ Manasını kim söyleyecek? Başka? Yani bir develeri bir araya toplamak var. Bir de hani sağdan soldan çevirip yönlerini bu tarafa yöneltip vesaire o şekilde onları bir arada tutmak var. Buna ne diyoruz? Harcama diyoruz. <clears throat> Harcamtul ibile fahrance mezalikel ibilu. Ben develeri topladım veya develeri bir araya getirdim. Develer de bir araya gelmiş oldular. Yani sen develeri misal sağdan soldan çevirip bir araya toplayabilirsin. Ya sen böyle bir girişimde bulunabilirsin. El kol hareketi yaparsın, işaret yaparsın. Ama develer senin bu e, çabana karşılık verecekler anlamına gelmez. Becerebilirsin, beceremeyebilirsin becerdiğini ifade etmek için yani senin develerde hasıl olmasını istediğin mananın develerde de hasıl olduğunu ve senin fiiline icabet ettiklerini gösterebilmek için ne yapman lazım? Mutavaat fiili getirmen lazım. Bu da mutavaat bablarından bir bab. Yani e, ceme veyahut da if'annele kalıbına girmesi e, fiili mutavaat babına sokar. El babu sani ikinci bab if'alelle yef'alillu if'illâlen if'alelle yef'alillu if'illâlen mevzunuhu ikşa'arra yakşa'irru ikşi'raren bu fiilin aslı ne? Fe'lele. Zaten bunu gördük. Rubai'nin aslı neydi? Fe'lele. Ne ziyade olmuş? Başına bir tane hemze gelmiş. Sonuna da sonundaki lamul fiil şeddelenmiş. Demek ki üçüncü bir lam daha gelmiş sonuna. Kendi cinsinden e, üç tane harf yan yana olmaması açısından iki tane sen ne yapmışız? İdgam yapmışız. İf'alelle olmuş. İhşa'arra'yı da aynı şekilde çözsek o zaman diyeceğiz ki İhşa'arra'nın aslı ne? Kaş'ara. Değil mi? Başına bir hemze gelmiş. Lamul feilin cinsinden bir harf daha ziyade etmişiz. Üzerine üç tane harf yan yana gelmiş. İkşa'ara İkşa'a ra ra ra olmuş. Üç tane ra olmuş. İkisini idgam yapınca ikşa'ar olmuş. Tamam? Ve alametuhu alameti en yekune madihi onun mazisinin olmasıdır. Ala sitteti ahrufin altı harf üzerine olmasıdır. Bi ziyadetil hemzeti fi evvelihi başında bir tane hemzenin ziyadesiyle ve harfin ahara ve başka bir harfin daha ziyadesiyle min cinsi lami fi'lihi lamul fiilinin cinsinden. Hangi lamul fiil? اَثَّانِيَةِ fi ahirihi. İkinci ve sonunda olan lamul fiilin cinsinden. Peki niye böyle yapıyoruz? Yani kaş ara zaten e, rubai mücerred olarak elimizde var. Ne tür bir mana murad ediyoruz ki e bunu bu kalıba sokuyoruz. Ve binauhu onun binası li mubalagatil lazimi. Lazimi olan fiilin lüzumunu mübalağalı bir şekilde ifade etmek içindir. لِأَنَّهُ yuqalu Çünkü denilir ki قَشْعَرَ جِلْدُ الرَّجُلِ Adamın e, tüyleri diken diken oldu veyahut da adamın tüyleri e, dağıldı. Bizim Türkçedeki tam şeyle karşılığıyla tüyleri diken diken olmak değil mi? İza inteşara e, İza inteşara şa'ru cildihi fil cümle. Umumen cildinin üzerindeki kıllar, derisi e, dikleştiği zaman, ürperdiği zaman mesela diyebiliriz ki kaş'ara er-raculu veya kaş'ara cildur-raculi diyebiliriz. Ve yuqalu denilir ki ikşa'arra cildur-raculi ikşa'arra cildur-raculi denilir. Ne zaman? İza inteşara şa'ru cildihi mubalagaten. Onun cildinin tüyleri mübalağalı bir şekilde fazla fazla böyle olduğunda bu şekilde söylenir demiş. Demek ki kaş'ara normalde lazımi olan bir bab lazımi manasına geliyor. Biz demiştik lazımi fiillerin e, kendi içerisinde e, o fiilin çokça olduğunu gösterebilmek için elimizde iki seçenek var. Ya kelimenin sonuna veya başına fazlalığı ifade eden bir tane cümle koyarız. Kelimenin başına veyahut da sonuna fazlalığı ifade eden bir tane cümle koyarız. Yaptığın oldu mu şimdi? Kelimenin başına veyahut da sonuna ya fazlalığı ifade eden bir cümle koyarız ya da elimizdeki şeyi, elimizdeki fiili e, müba lazımın mübalagasını ifade eden kalıplardan bir tanesine sokarız. Aynı manayı bu şekilde elde eder. Ne gibidir? Hamura, ihmarra, ihmar gibi. Üç ayrı kalıp her biri lüzumun kendi içerisindeki mübalagasını göstermek için. Aynısını peki rubaide nasıl yapacağız? Kaş'ara, dahraca veyahut da e, kaş'ara ikşa'arra diyeceğiz. Tamam? Ta ki fiilin kendi içerisindeki mübalagasının fazla fazla olduğunu ifade edebilmek için. Ve hamsetun beş tane bab da limulhaqi tedahraca tedahracaya mulhak olan bablar var. Demek ki e, elimizde yine aynı şekilde fiiller var. E bu fiillerden manada ziyadelik olsun diye ekleme yapılmamış sadece mastarları tedahracenin mastarı olan tedahrucene benzediği için biz de bunların mazilerine aynı şekilde bir tane harf ekleyip ondan sonra onu o şekilde şey yapmışız, tasrif etmişiz demektir. El-babul evvelu birinci bab tefa'alele yetefa'alelu tefa'lulen tefa'alele yetefa'alelu tefa'lulen mevzunuhu onun mevzunu tecelbebe yetecelbebu tecelbuben. Ona uyan, bu ölçüye uyan ise tecelbebe, yetecelbebu tecelbuben. Ve alametuhu bu babın alameti en yekune madihi mazisinin olmasıdır. Ala hamseti ahrufin beş harf üzere olmasıdır. Bi ziyadeti ta'i fi evvelihi başında bir tane ta ziyade ederiz. Ve harfin ahara ve başka bir harf daha min cinsi lami fi'lihi lamul fi'linin cinsinden fi ahirihi sonunda. Ve binauhu bunun binası da ne içindir? Lil mutavaati mutavaat içindir. Nahu celbebtu Zeyden Zeyd'e cilbabı giydirdim. Fetecelbebe o da cilbabı giyinmiş oldu. Şimdi elimizdeki fiil ne? Elimizdeki fiil celbebe. Doğru mu? Elimizdeki fiilin aslı ne? Celbebe. Şimdi biz bunu e, tedahraca ne manaya geliyordu? Tedahraca. Dahrecen'in bir tane şeyi vardı değil mi? Sadece bir tane harf ziyade olan kaç tane babı var? Bir tane babı var. O da ne? O da tedahrece. Öyle mi? <clears throat> Bizim de elimizde şimdi ne var? Bizim de elimizde celbebe var. Doğru mu? Celbebe mutavaat için olur mu? Celbebe mutavaat için olmaz. Öyle değil mi? Ama başına bir tane te koysak veya o mastarda kullanıldığında tecelbuben şeklinde kullanıldığında mutavaat ifade ediyorsa eğer biz de onun mazisine de bir tane T koymak suretiyle onu neye ilhak etmiş oluyoruz? Onu e, tedahrece ilhak etmiş oluyoruz. Bu şekilde tecelbebe oluyor. Kalan bütün sigalarını da tedahrece gibi çekiyoruz. Tecelbebe, yetecelbebu, tecelbuben diye. Tamam Ve alametuhu onun alameti en yekune madihi mazisinin olmasıdır. Ala hamseti ahrufin beş harf üzere olmasıdır. بزيادة التاء في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله ve آخره وبناؤه للمطاوعة binası ise mutavaat içindir. Nahu celbebtu zeyden fetecelbebe. Zeyd'e cilbabı giydirdim. Tabi sen giydirirsin, adam giyer veyahut da giymez. Üzerinde olur veyahut da olmaz. Olduğunu gösterebilmek için mutavaat fiili getiriyoruz. Diyoruz ki fe tecel bebe. El babu sani tefev'ale yetefev'alu tefevvulen. Buraları daha önceki bapta anlattığımız için fazla tafsirata gitmiyorum. Sadece okuyorum kafi değil mi? İnşallah. Anlamayan olursa sadece söylesin, anlam anlaşılmayan yeri izah edelim. Ee, tecevrabe yetecevrabu tecevruben. Tecevrabe yetecevrabu tecevruben. Ve alametu onu alameti en yekune madihi mazisinin olmasıdır ala hamseti ahrufin beş harf üzere olmasıdır. Bi ziyadeti ta'i evvelihi onun başında bir tane ta'nın zait olmasıyla vel vavi beynel fa'i vel ayni. Faul fiil ile aynul fiil arasında da bir tane vav ziyade olur. Ve bina'uhu eyden lil mutavadi. Bunun binası da hakeza aynı kalıpta olduğu için bu da mutavaat içindir. Nahu cevrabtuhu fetecevrabe. Cevrabtuhu ben ona çorabı giydirdim. Fetecevrabe çorabı da giymiş oldu demiş. 3. Vel babu thalithu tefey'ale yetefey'alu tefey'ulen. Tefey'ale yetefey'alu tefey'ulen. Mevzunuhu onun mevzunu bu baba uyan ise teşeytane yeteşeytanu teşeytunen. Bunun hepsinin aslı neydi? Şataneydi. Öyle değil mi? Şatane şeytanlaştı demek. E, şeytana niye şeytan denmiş? Şetane fiilin aslı ne peki? Değil mi? Şetane-i ba'ude. Yani uzak uzak olduğundan ötürü veyahut da e, bazısına göre ise şeytan şattadan e, geliyor. Haddi aşmak, zulmetmek öyle değil mi? Haddini aştığı için, udvan yaptığı için ondan geliyor. Şetane. Teşeytana yeteşeytanu teşeytunen. Ve alametu bu babın alameti ne? En yekune madihi ala khamsati ahrufin. Mazisinin beş harf üzere olmasıdır. Bi ziyadeti ta'i fi evvelihi başında bir ta gelecek ve liya'i beynel fa'i vel ayni ve faul fiil ile aynul fiilin arasında bir tane ya gelecek. Bu zaten şatanaydı. Bunun e, mastarı şeytanaten geldiği için bunu dahraceye mulhak ettik. Daha sonra mutavaat babından bunun mastarının teşeytunen olduğu da görüldü. Bu sefer onu ne yaptık? Ee, tedahracaya şey yaptık, mulhak ettik. Bu sefer de teşeytana olmuş oldu. وَبِنَاءُهُ لِلَّازِمِ Fakat onun binası sadece lazım içindir. Nahvu fakat nahvu teşeytana zeydun zeyd şeytanlaştı demiş. El-Babur Rabi'u e, tedahraceye mulhak olan dördüncü bab tefa'vele yetefa'velu tefa'vulen mevzunuhu terahveke yeterahveku terahvuken. Biz bunun aslını nasıl çözeceğiz? Bunun aslını şöyle çözeceğiz. Diyeceğiz ki bu fiilin e, aslı neydi? İlk başındaki aslı ra he ke. Doğru mu? Ra he ke. Ne oldu bu daha sonra? Baktık ki bunun şeyi bu rahhekenin masları rahvaketen şeklinde geliyor. Rahvaketen şeklinde geliyor. Dedi ki bu maslar neye benziyor? Dahrace'nin maslarına benziyor. Dahraceten. Ne fazla olmuş? Vav fazla olmuş. Nerede olmuş? Aynur fiil ile lamur fiilin arasında mazisine de aynı yere aynı harfi koyduk ki mizanımız birbiriyle uyuşsun. Tamam? Ne oldu o zaman? Rahveke yurahviku rahveke rauhe, ravheke yuravhiku ravheketen oldu. Sonra baktık bu e, şey ifade ediyor. E, masları bunun tarahuken şeklinde de gelmiş hakeza. Bu sefer nereye hak etmiş olduk? Bu sefer de bunu tedahreceyi hak etmiş olduk tamam Ve binâuhu lillâzimi fakat onun binası sadece lazımı içindir. Nahvu ne gibi? Terahveke zeydun gibi. Ne demek terahveke zeydun? Büyüklenerek yürümek değil mi? Daha çok bu e, hangi kelime kullanılıyor bunun için? Büyüklenmek kelimesi için. Kebura olmaz bak. Kebura desek olmaz. Ee, şu ana kadar öğrendiklerimize göre hangi kalıba sokmamız lazım onu? İstekbere kibirlenmeyi talep ettiği, kibirli olmak istediği gibi. Biz ne istiyoruz? Tasannu babına sokmamız lazım. Tekebbera. Değil mi? Tasan tefealenin kullanıldığı bablardan bir tanesi neydi? Tasannu babıydı. Değil mi? Bir şeyi bir şeyi göstermek, bir şey. Şimdi hiç kimsenin kibir hakkı mıdır? Yani mesela bir adam diyelim ki kollarını açtı veyahut da konuşurken insanlara üstten konuştu falan. E, yaptığı şey kendinde olan bir şey mi? Kibre hak eden sadece kimdir? Kibir sıfatı kendine yakışan tek varlık kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Niye? Yaratan O'dur, rızık veren O'dur, kimseye muhtaç değildir, herkes O'na muhtaçtır, kayyumdur, bütün işlerini kendi başına götürür, ganidir, hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Doğru mu? Tekebbür etmek O'nun hakkıdır. Peki kul neye tekebbür ederek? Yani bir düşün, Mesela kul neyle büyüklenecek? Zayıftır, yemek vermesen aç kalır, su vermesen oturur ağlar, biri öldüğü zaman perişandır, insanlar yardım etmese neyin tekebbürünü? Demek ki bütün kibirli olan insanlar aslında kibirli olduklarından, kibri hak ettiklerinden dolayı değil. Tasannu, bir yalan. Öyle değil mi? Allah'ın zaten kibri affetmemesinin sebebi ne? Kibir sahiplerini affetmemesinin nedenlerinden bir tanesi de bu. Hiçbir hakkı olmadığı halde insanın tekebbür etmesinden kaynaklanıyor. Onun için ne kalıbında kullanılıyor kibir? Bir insan kibirli yürüse, büyüklenerek yürüse tekebbara. Tesannu babından kullanılıyor. Tamam? Veyahut da mesela başka ne diyebiliriz? Tebekhara. Tebekhara. Tamam? Elbabul babul hamisu tefa'le. Bu da fa'la, selka oradan geliyor. Tefa'la, yetefa'la, tefa'liyen. Teselka, yeteselka, teselkiyen demiş. Ve alametuhu en yekune madihi ala khamseti mazisinin beş harfli olmasıdır. Bi ziyadeti ta'i fi başında bir ta olmasından ötürü vel ya'i fi ve sonunda da bir tane ya. Sonundaki normalde ya'dır. Fakat ilal olduğu için ya harekeli, makabli de harekeli, meftuh elife dönüşmüş. Yoksa aslı ne bunun? Teselkaya yeteselkayu teselkuyen olması lazım ama teselkaya dönüşmüş. Ve binauhu onun binası lillazimi lazım içindir. Nahu teselka zeydun. Teselka zeydun. Zeyd kafası üzerine uzandı veya zeyt kafası üzerine yere düştü. Ey vaka'a ala kafahu kafası üzere yere düştü. Yani şu kafasının arka tarafı üzerine yere düştü diyor. Evet. Sen okumaya devam et abi istersen. Yani bil ki enne hakikaten ilhaki ilhakın gerçeği fi hadil muhakkati bu muhakkaklarda inneme o huve bi ziyadeti gayri ta'i ta'nın içindeki ziyadedir. Mesela el, misal olarak el ilhaku fi tecellebe tecellebedeki ilhak inneme huve tekrar ba'i ba'nın tekrar edilmesiyledir. Ve tabu ta ise inneme ancak dehalet dahil oldu. Lime alel mutavaati mutavaat manası için. Kemel dehalet fi tedahlece tedahlacede olduğu gibi. Liyennel ilhaka çünkü ilhak la yakunu olmaz fi evvelil kelimeti kelimenin başında olmaz. Bel bilakis fi vastiha ev ahiriha ortasında fi vasatiha ev ahiriha ortasında ve da sonunda olur. Ala mesarraha fi şerh-i mufassali bir şerhte açıkladığı açıkladığı üzere. Ala ma sarraha fi şerh-i Ala ma sarraha fi şerh-i mufassali. Mufassal kitabının şerhinde açıkladığı üzere değil mi? El müfessalde açıkladığı üzere. Bu paragrafı anlamayan var mı? Bu paragrafı anlamayan var mı? Anlaşıldı mı? Şu mutavat kelimenin başında olmaz, ortasında ve sonunda olur. Şunu söylüyor. Şimdi normalde farkındaysanız eğer e, bu vermiş olduğu fiillerin hepsinde bir tane demiş başında T var. Bir de sonlarında şey var. E, siz söyleyin adını. Sonlarında veya ortalarında harf ziyadesi var. Dedik ya bunların hepsinin özü sülasi mücerret. Doğru mu? Bunlar nasıl rubaiye dönüştüler? Bunların rubaya dönüşmesi kiminde ya fazla olduğu, kiminde va fazla olduğu, kiminde lamur fiil tekrar ettiği öyle mi? Diyor ki bu teyi yani sen bu görmüş olduğun teyi şeye katma. İlhak babından sayma. Yani fiilin başına bir de te ekledik ya onu sayma. O ilk baştaki şeyi ilhak say diyor. Yani o ilk başta fiil sülasi mücerredken biz onu rubaya ilhak ettik ya. Bazısına vav, bazısına ya, bazısına lamur fiili tekrar ettirdik ya. Onu ilhak say diyor, te'yi ilhak sayma. Niye? Çünkü hatırlarsanız biz demiştik ki normalde ilhak babıyla diğerlerinin arasındaki fark şu. İlhakın ziyadesi kelimeyi kelimeye benzetmek içindir. Doğru mu? Diğerlerinin ziyadesi rubai mezit veya sülasi mezit kelimeye fazladan anlam katmak içindir. E te burada eklenmesiyle beraber kelimeye fazladan anlam katmadı mı? Hatta kimisinde mutavaat etti, kimisinde onu lazıma haslaştırdı. Doğru mu? Tadiyet manasını çekti, onu lazıma haslaştırdı. Demek ki manasında değişikliğe sebep oldu. Öyle mi? Onun için diyor tenin ilhakla bir alakası yoktur. Hem bu baptan yani hem mana kattığından ötürü hem de ilhak kelimenin başında olmaz diyor. Hem de ilhak kelimenin başında olmaz. E peki sen de soracaksın hemen akabinde. Peki ben neyi burada ilhak, ilhak olarak kabul edeceğim? O ilk halini kabul et diyor. Onun için bize celbebeyi örnek verdi. Aslı neydi? Celebeydi. Doğru mu? Sonuna lamul fiilin cinsinden bir harf ekledik. Celbebe olmuş oldu. E şimdi elimizde bu bunlar da var. Bunları nereye koyacağız? Ya diyeceğiz ki bunlar rubai mezittir. E rubai mezit de değil. Hani tedahraceden ekstra bir mana da e, katılmamış e, üzerine. O zaman demişler en iyisi ne yapalım bunları da biz bunu ve gelecek babları da biz tedahrece veyahut da benzer fiillere ilhak edelim demişler. Sadece ilhakın t'den kaynaklanmadığını bize anlatmak istedi. Anlaşıldı mı? Şimdi oldu. Tamam. Başka sorusu olan? Okuyorum. Devam edelim mi? Devam edelim. Oku o zaman. Devam edeceksek oku. Sen oku. وَاثْنَانِ لِمُلْحَقِ ihran ceme. İki tanesi ise ihran cemeye mulhak olanlar için. İhran cemeye. Biraz sesini yükseltsen iyi olur abi. وَاثْنَانِ لِمُلْحَقِ ihran ceme. İki tane ihran cemeye mulhak olan içindir. El-babul evvelu birinci bab if'an lele yef'an lilu if'in lalendir. mevzunuhu, onun mevzunu ik ansese, ik ansisu, ik insasen. Ne olmuş burada? Bu fiilin aslı ne? Bu fiilimizin aslı ne? Ka sese. Değil mi? Ka sese. Evet. Ve alametuhu, onun alameti en yekune madihi ala sitteti ahrufin madisinin altı harf üzere olmasıdır bi ziyadetil hemzeti fi evvelihi başında hemzenin ziyade edilmesiyle ve nuni ve nunun beynel ayni vel lami aynul fiil ile lamul fiilin arasında nunun ziyade edilmesiyle ve harfin ahara ve başka bir harfin de min cinsi lami fi'lihi lamul fiilin cinsinden fi ahirihi sonunda ziyade edilmesi. Ve binauhu onun binası bil mübalağatil lazimi lazımın mübalağası içindir. لِيَنَّهُ يُقَالُ Çünkü denilir. فَعَسَ رَجُلُ denilir. اِذَا خَرَجَ sadruhu Göğsü öne çıktığı zaman وَدَخَرَ zahruhu Beli ise içeri girdiği zaman fil cümleti genel itibariyle e, beli içeri girip göğsü dışarı çıktığı zaman bu şekilde denilir. Ve yukalu ve denilir. İk'an sese raculu. İk'an sese raculu denilir. İzâ haraca sadruhu e, göğsü öne çıktığı zaman o dakhala zahruhu mübalagaten ve hani sırtı mübalağalı bir şekilde öne çıktığı zaman e, içeri girdiği zaman bu şekilde denilir. El babu sani ikinci bab if'an la yef'an li if'in la en mevzunuhu onun mevzunu islenqa yeslenqi qa en ve alametuhu bu babın alameti en yekûne madihi ala sitteti ahrufin mazisinin altı harf üzere olmasıdır. Bi ziyadetil hemzeti fi evvelihi başında hemzenin ziyade edilmesiyle ve nuni beynel ayni vel lami nunun aynul fiil ile lamul fiilin arasında ziyade edilmesiyle vel ya'i fi ahirihi ve ya'nın da sonunda ziyade edilmesiyle ve binauhu onun binası lil mutavaati mutavaat içindir. Nahvu örneği gibi selkaytuhu ee, Feslenka selkaytuhu ben onu sırtı üzerine yere attım. Feslenka yere düşürdüm. Feslenka o da düştü. Ey vaka ala kafahu e, sırtı üzerine yere düştü. Tamam. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey. Bu iki bab da zaten bir şey anlatmadı. Aynı şeyin benzerini anlatmış oldu. Anlaşılmayan bir şey yok. Tamam. Burada duralım. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين